Good evening, sir. Good evening, Richard Steele. Good evening. Thank you for receiving us, sir. It's a pleasure for us. Thank you. I'm very happy to do it. Well, Richard, we would like to recall that memorable fight Marvin Hagler versus Thomas Hearns on April 1985. Yes, yes, it was it was a long time ago, but it was a fight that everyone would always remember. Do you remember something special from that fight? Oh, yes, yes. It, I remember it was a very large crowd. Everybody waited for a long time to see this fight. And um, no one left unhappy. Everybody was very pleased. It was the best three rounds ever in boxing. Había muchísima gente esperando con ansias esa pelea y fue la mejor pelea en la categoría mediano que él haya visto. Recordemos que Richard Steele, bueno, dirigió las grandes peleas de los 80. ¿Y qué nos puede decir de la pelea de Sugar Ray Leonard frente a Marvin Hagler, donde él también fue árbitro? Richard, you were also the referee in the, in the fight between Sugar Ray Leonard and Marvin Hagler. Correct, correct. Sugar Ray Leonard and Marvin Hagler was a good fight, but Sugar Ray, but Marvin Hagler and Thomas Hearns was a great fight. A pesar de que fue muy buena pelea la de Sugar Ray Leonard con Marvin Hagler, en la pelea de Marvin Hagler contra Thomas Hearns, en tres rounds se tiraron muchísimos más golpes que en la pelea de Hagler versus eh, Sugar Ray Leonard. Así que considera que fue mejor todavía. Siguiendo con, con esos eventos, él es recordado en el mundo de boxeo por una pelea que hasta el día de hoy hay polémica, justamente se cumplieron 20 años hace poco, que es la pelea de Julio César Chávez frente a Melody Taylor. ¿Qué nos puede decir de ese evento? We would like to know what do you remember about that controversial bout between Meldrick Taylor and Julio César Chávez? <laughs> yes, uh, Julio César Chávez ended up being a great fighter. Uh, Meldrick Taylor was a good fighter and he, he could do everything but he was not as strong as Julio Cesar Chavez. He he was winning the fight, but he, he took a beating all during the fight. And in the last round, uh, Julio Cesar Chavez knocked him out, knocked him unconscious. He was standing on his feet with only only uh, two seconds left, and he could not respond because he was so beaten up, so bad that he even talk to me. He could not let me know he was La pelea de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor, Meldrick Taylor había recibido tanto castigo que por eso en el momento de que Richard Steele le preguntó si podía continuar, no le supo responder, no pudo contestarle justamente por la conmoción que tenía debido a los impactos que había recibido a lo largo de los 12 rounds. Él también estuvo en varias peleas de los boxeadores argentinos, ¿Qué recuerda de ello? Porque estuvo en las peleas de laciar y de Marcelo Domínguez. Do you remember Argentine fighters, for example, Marcelo Domínguez or Santos Laciar? No, no, I'm sorry. Que me disculpe, pero no, no recuerda esa pelea. Pasa que estuvo en 167 peleas de campeonato mundial. Fue boxeador y él era también eh, muy amigo de Ken Norton. Still, is it right you were so close as a friend with Ken Norton? Yes, yes, Ken Norton and, and, I, we were fighting in the Marine Corps together. Ken Norton and I, we, we fought amateur together, fought professional together, and we used to box together every day. No solamente compartieron el amateurismo, sino también el profesionalismo y se veían prácticamente todos los días. Si tuviera que hacer una comparación histórica entre los boxeadores de los 80, por ejemplo, así, Durán, Leonard, Hagler, Tommy Hier, con los boxeadores de hoy, con Weather o Mosley. Eh, ¿Cuál es su opinión particular? If you have to make a comparison between fighters of the 1980s, for example, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Hearns, and today boxers, for example, Floyd Mayweather or Kelly Public or well, Sergio Martinez, what would you say? Um, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, uh, Benitez, Marvin Hagler, they are the best fighters pound for pound. Today, fighters could not uh, stand chance with uh, fighters in the 80s. De los boxeadores de hoy en día no tendrían chance con Sugar Ray Leonard, Wilfredo Benítez, Roberto Durán. Para él fueron lo mejor libra por libra que, tiene conocimiento volviendo a la actualidad, que nos cuente sobre su fundación, porque tiene una gran fundación eh, en Las Vegas. Eh, ¿Cuál es el trabajo que, que así realiza? We know you have a charity foundation. What can you tell us about that? Yes, I have I have a foundation for kids, um, and I have right now I have maybe 40 kids in my gym. So I teach kids uh, how to box, and I teach kids how to how to go and have a good life, and not not to do the drugs, and don't get in trouble, and to do school do good in school. And I have a a tutoring program to even them on the computers. you know, I try to make it better for young people today, especially the people that, Tienen una fundación donde hay muchísimos chicos actualmente. Algunos de ellos quieren boxear y entonces se dedican a esta disciplina y otros les sirve esta fundación para, para salir de las drogas y de los problemas que tienen hoy en día los adolescentes y los niños, ¿no? porque hay muchos chicos de carenciados. Exactamente. Él es que es miembro del Salón de la Fama. ¿Qué, nos puede decir sobre Arthur Mercante que falleció en estos días? As a Hall of Famer, what can you tell us about Arthur Mercante? Arthur McCanty was a Hall of Fame referee. Arthur Mercante was a great referee. He was really, you know, for many, many years he could he could he was number one referee and he was a good man Uh, El mejor referí por muchísimos, muchísimos años y realmente siente mucho la pérdida de Arthur Mercante. Decirle que le queremos agradecer esta nota. Eh, realmente estuvo en todas las grandes peleas de los 80 y quizás no recuerda a un boxeador argentino, dirigió a Koji con Eder González y a Laciar con Steven Muchoki. Y tuvo aquí en Laciar también con, con la pelea frente a Luis Ibarra. Pero que le agradecemos por estos minutos y que bueno, nos estaremos conectando próximamente. Richard Steele, we would like to thank you so much in the name not only from Champions in the Ring, but also and especially from Argentina. Uh, we're very proud and we're really in doubt with you. Thank you very much, sir. Thank you so much, and uh, I love all all the Argentina people, and just as much as I love boxing. Thank you. Thank you. We will phone you again later. Okay. Thank you, sir. Bye. Bye bye.